Because when you talk about the mercy of God, Потому что когда люди говорят о милости Божьей, you also have to talk about the terrible state of humankind. <laughs> приходится им говорить о том ужасном состоянии, в котором находится человечество. because we need mercy when we are helpless, Потому что нам нужна милость, когда мы беспомощны. When we are weak. Когда мы слабы. When we're in a hole and we can't get out of it. Когда мы в яме, из которой мы не можем выбраться. And we're going uh, read Ephesians 2, verses 1 to 10. И мы будем читать сегодня из послания к Ефесянам, вторая глава. Um, when you think about the world at the moment, Когда а, вы думаете о мире вот в этот момент, about everything that's going on in the world, обо всем, что происходит в мире, does that make you happy or does it make you a bit depressed? как вы чувствуете себя счастливыми или немного депрессивными в этот момент? Plus or minus? Плюс или минус? More of a minus than a plus. Скорее минус, чем плюс. Um, in the day and age we live in, we have access to world news. А в том веке, в том мире, в котором мы живем, у нас есть доступ к мировым новостям. We know what's going on everywhere. Мы знаем, что происходит везде. And what we see in the news is mostly bad news. Но в большинстве того, что мы видим по новостям, это плохие вещи. I don't know um, if we've ever been in more depressed about the human predicament than we are today. Я не знаю, находились ли мы в более плачевном состоянии когда-либо раньше, чем сейчас. But when we look at history, we see that every generation people felt the same. Но когда мы смотрим на историю, мы видим, что люди так, точно так же чувствовали себя на протяжении веков. Look at 100 years ago, Если посмотреть сто лет назад, people said, It can't get any worse than this. Люди говорили, не может быть хуже, чем сейчас. During the Second World War, во время Второй мировой войны, people said it can't get any worse than this. Люди говорили, хуже быть уже не может. But even 2000 years ago, и даже 2000 лет назад, I said this must be the end. Они говорили, ну, наверное, это уж точно конец. So much evil in this world. Столько зла в мире. So the first part of my sermon I'm going to talk about how bad things are. И то есть в первой части своей проповеди я буду говорить о том, как все плохо. And then I'm going to talk about how wonderful God is. А потом я буду говорить о том, какой прекрасный Бог. And we can be with God. И мы можем быть с Богом. So don't get depressed, okay? Поэтому не печальтесь, не впадайте в депрессию, хорошо? We're going to end on a good note. мы закончим на хорошей ноте. this is what the Paul does here in 2. Потому что именно на такой ноте заканчивает апостол Павел so let's read verse 1. Давайте прочитаем первый стих. As for you. И вас. Okay, can you just turn to your neighbor and say, this is for you? Можете повернуться к соседу и сказать, это и для тебя, для вас. As for you. И вас. You were dead. in your Мертвых. trespasses and sins. по преступлениям и грехам вашим. That's terrible. Ужасно. We were dead, Мертвы. in which you once lived to, um, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ru- ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following his desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. But because of his great love for us, God who is rich in mercy, но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, made us alive with Christ when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. и нас, мертвых по преступлениям, ожи- оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Okay, let's just stop there for a moment. Давайте остановимся здесь сейчас. Um, In the previous chapter, Paul was praying for the Ephesians. предыдущей главе Павел молится об Ефесянах. Um, и он молится о том, чтобы они познали любовь Божью. And that they will know who they are in Christ. И чтобы они познали, кто они во Христе. But now he's talking about um, how powerful God is. Но сейчас он говорит о том, насколько сильный и мощный Бог. Um, Because we are talking about this terrible state um, the humankind is in, и так как сейчас мы говорим о том ужасном состоянии, в котором находится человечество, we need to understand that it's each and every one of us. Нам нужно понимать, что это послание относится к каждому из нас, и каждый из нас находится в этом состоянии. Paul is saying that you talking to the Ephesians. Павел говорит, что он обращается к ефесянам. They were Gentiles. Они были из язычников. So they didn't know God before. То есть ранее они не знали Бога. But then later in verse 3 he says we all once lived in this way. Но далее в третьем стихе он говорит, мы все жили uh, таким образом, мы все некогда так жили. So we can firmly say that all of us were dead. И мы можем uh, уверенно сказать, что мы все некогда жили так, мы все были во грехе. And this raises a question. И это а, поднимает вопрос. But Hansi, how can you say that everyone is dead? Ханси, как ты можешь сказать, что каждый жил во грехе и каждый был мертв? I know people. Я знаю людей. Um, they are not Christians. Они не христиане. But they live very active lives. Они, но они жив, живут такими деятельными жизнями. They are very clever. Они очень умные. They have um, you know, very like influ influential lifestyles. А их образ жизни такой влиятельный. How can you say they are dead? Как ты можешь сказать, что они мертвы? Um, because the death the Bible is talking about here. Потому что смерть, о которой здесь говорит Библия, talking about the death on the inside of us. А, Библия имеет в виду внутреннюю смерть, смерть внутри нас. Sin has separated us from God. Потому что грех отделил нас от Бога. and it killed us on the inside. и изнутри Он убил нас. We are we were dead. Мы были мертвы. So this means this is not just a figure of speech. И поэтому это не просто такое фигуральное выражение, которое This is используется. talking about our souls. Здесь речь идет о наших душах. So Paul is saying that everyone in all humankind were dead. Итак, Павел говорит здесь, что все, каждый, все человечество были мертвы. And that is our first dilemma. И это наша первая дилемма. Why things are going so bad in this world? Почему все в мире настолько плохо? When a person is dead, когда человек мертв, it's not very nice to look at them. Не очень приятно смотреть на такого человека. them, Вы можете говорить с ними, no но они ничего вам не ответят. You can hit the or the corpse. <laughs> Вы можете труп ударить, Nothing will happen. ничего не No произойдет, response. никакого ответа. You can shout in his ear. Вы можете кричать ему в ухо. You need to believe in God, Нужно верить в Бога, but there's no response. но он вам ничего не ответит. And this is the picture Paul is writing to us. И вот такую картину показывает нам Павел. We were dead. Мы были мертвы. There was no hope for us. Не было никакой надежды. We couldn't save ourselves. Мы не могли спасти себя. Even if the flowers grew next to us, даже если бы цветы росли вокруг нас, we couldn't see them. мы бы не смогли их увидеть. There can be a lot of fresh air around us, but we can't breathe it in. Было бы много свежего воздуха, но мы не смогли бы его We were почувствовать. totally helpless. Мы были абсолютно беспомощны, No hope. безнадежны. We couldn't save ourselves. Мы не могли спасти себя. And this is the state of humankind. И в этом состоянии находится человечество. And he says, Why is this so? И он говорит, почему так? He's pointing to two words. He says, trespasses and sins. И он показывает на два слова — грехи И Let's have a look. Преступление. So he uses these two words. The first one, trespasses. yes. Uh-huh. Yes. Uh, то есть преступление. So um, the Greek word means it's a false step. Uh, с греческого обозначает, что это неправильный шаг. Um, so, involving either the crossing of a known boundary or a deviation from the right path. Которое обозначает, что ты э, сбился с пути, то есть ты сделал шаг в неправильном направлении. So there is a right way to walk, то есть есть правильный путь, but you're not really walking in that way. но вы по этому пути не идете. And then he uses the word sin, а далее он использует слово грех. And that means to miss the mark. А это слово обозначает промахнуться. or to fall short of the standard. Или не дотянуть до стандарта, не соответствовать стандарту. So those two words cover the positive and the negative. И эти эти два слова они покрывают эти значения. Um, so we have um, passive sins. То есть uh, грехи могут быть пассивными. And we have active sins. И активными. When we know we need to do something and we don't do it. Когда мы знаем, что нам нужно что-то сделать, и мы этого не делаем. That's wrong. Это неправильно. When we know something is wrong and we do it, um, <laughs> that's also sin. И когда мы знаем, что это неправильно, и мы это делаем, это тоже грех. And we are all in that same boat. И мы все находимся в одной лодке по отношению к Before God, we are both rebels and failures. <laughs> Пред Богом мы все являемся бунтарями и неудачниками. And we are dead to God. И пред Богом мы все мертвы. We cannot have a relationship with God. Мы не можем иметь отношения с Богом. We cannot communicate with God. Мы не можем с Ним общаться, if God doesn't do something. если Бог что-то не предпримет. So in the biblical statement about the deadness, и поэтому библейское утверждение о смерти we need to understand that this applies to everyone. А, нам нужно понять, что оно относится к каждому из нас people who are dead are blind to the glory of Jesus Christ. Те люди, которые мертвы, они слепы по отношению к славе Божьей. And they are deaf to the voice of the Holy Spirit. И они глухи голосу Духа Святого. They have no love for God. У них нет любви к Богу. They have no sensitive awareness of His personality. У них нет понимания и чувствования Его присутствия, Его личности. They cannot say to God, "You are my Father." И они не могут сказать Богу, "Ты мой отец." They don't love His people. Они не любят людей. They are unresponsive as a corpse. Они не отвечают, они как трупы. So just think about the way you lived before you met Jesus. Подумайте о том, как вы жили до того, как вы встретились с Иисусом. Isn't it true? Разве это не правда? You were dead on the inside. Изнутри вы были мертвы. That's the first problem we have. И это первая проблема, которая the second у нас есть. One, Вторая. That we were enslaved. Что мы были порабощены the life we used to live, та жизнь, которой мы жили раньше, didn't have any real freedom in it, в ней не было никакой настоящей свободы. But rather we lived in fearful bondage. But скорее мы жили в порабощении. So what were these things that kept us in bondage? И что же держало нас в этом порабощении? If behind death lies sin, если за смертью стоит грех, what lies behind sin that held us in such captivity? то что же стоит за грехом, что держит нас в этом порабощении? So, Paul is saying, um, he's talking about three things. И Павел говорит о трех вещах. He's talking about the world, Он говорит о мире, the flesh, о плоти and he's talking about the devil. и о дьяволе. So, let's look at the first one. Давайте посмотрим на первое. He's saying that um, we were following the course of this world. Он говорит, что мы шли по пути этого мира. Мы н- жили по обычаю мира сего. We followed the ways of this world. Мы жили по обычаю мира сего. So, this means like the age of this world. То есть это обозначает, эм, по- мы, участ- мы жили по духу этого мира. So, what is the spirit of this world? То есть э, каков дух этого мира? Whenever human beings are being dehumanized, То есть всякий раз, When human beings are being dehumanized, то есть когда их читают не как, не как людей. Yes. То есть всякий раз, когда человек перестает иметь человеческий образ, um, by a political oppression, может быть э, из-за политического давления or bureaucratic tyranny, или тирании бюрократии or by an outlook that is secular. или просто внешнего мирского взгляда. So I'm just То есть, иными словами, когда мир говорит, что Бога нет. Or just being immoral. Или просто uh, ценности неморальные проповедуются в мире. There are no real absolutes. Нет uh, никаких абсолютов. Or just being very materialistic. Или просто материализм проповедуется в мире. Or if there's poverty. Или просто а, нищета вокруг. Or hunger. Или голод. Or unemployment. Или безработица. Or racial discrimination. Или дискриминация. Or injustice. Или несправедливость. These all talk about the way of this world. Все это говорит о путях, об обычаях нашего мира. If we look at TV and the newspapers, Если мы посмотрим, что творится по телевидению или о чем говорится в газетах, if some people don't have a mind of their э, Такое чувство, будто бы люди просто потеряли разум. They just surrender to the culture we are living in. И э, такое чувство, что люди подчиняются той культуре, в которой они живут. So this world definitely has influence on people. То есть определенно этот мир, он влияет на людей. The way this world thinks, то, как мир думает, the way things work in this world, то, как все происходит в нашем мире. They keep us in bondage. Все это порабощает нас. Okay. I'm sorry this is a bit heavy. Uh, мне жаль, что это немножко тяжелое такое послание. But like I said, we're going to end up end off on a positive note. <laughs> Но как я сказал ранее, закончим мы на позитивной ноте. Our second captivity is to the devil. Наша вторая проблема, то, что, та, что держит нас, это дьявол. The prince of the power of the air. Князь, господствующий в воздухе. Now, I know it's not very popular to talk about the devil these days. И я знаю, что не очень-то это как бы так популярно в наши дни проповедовать о дьяволе. I say it's just a story parents tell their children so that they won't be naughty. <laughs> Э, but the Bible is very clear about this. Но Библия очень четко говорит нам, that there is a devil, and that he is described as a lion seeking who he can devour. И он описан как рыкающий лев, который ищет, чтобы убить и погубить. He's the father of lies. Он отец лжи. He's a murderer. Он убийца. And he wants to catch us. И он хочет схватить нас. So in a way we were kept in bondage by him as well. То есть в какой-то степени мы были в порабощении также из-за него. And the third thing that keeps us in bondage. Третья вещь, которая удерживает нас в этом плену. The passions of the flesh это страсти или похоти нашей плоти. Okay, I just want to make something very clear here. Я бы хотел uh, просто кое-что разъяснить. Um, this body of yours. Ваше тело. Can you just raise your hand? Просто поднимите руку вот. Is this a bad body? Вот это плохое тело. Смотрите на себя. So no, it's not. Да нет. God gave you this body. Бог дал вам это тело. The desires of this body. Но желания вашего тела. Are they bad? Они плохие? No, they're not. Да нет. God gave you those desires. Бог дал вам эти желания. Um, who wants to eat? Кто хочет кушать? Is that a good desire? Это хорошее желание. Yes, it's a fantastic desire. Да, удивительное, классное желание. God gave us food to enjoy. И Бог дал нам пищу для наслаждения. If you eat a nice meal. Если вы покушаете такой вкусный обед. And, and you feel so good after it. После этого вы так хорошо чувствуете себя. Say, God, thank you for all these flavors. И вы говорите, Бог, спасибо за все эти вкусы. It's a good desire. Это хорошее желание. But if it turns into obesity, но если а, ваше желание превращается потом впоследствии в ожирение, <laughs> That's where it becomes a problem. вот тогда уже проблема. Um, you want to sleep. Или вы хотите спать. Is that a good or a bad? Это хорошо или плохо? It's good. Хорошо. But if you become lazy, но если вы становитесь лентяй и все, что вы хотите делать, это только that's спать, when it becomes a problem. вот тогда это уже проблема. Same with sex. Um, The same with sex. Okay. Okay. То же самое с интимной жизнью. It's of God. Это от Бога. It's not bad. Это неплохо. But if it becomes lust, но если это превращается в похоть, that's when it, that, that, that's when it's a problem. вот тогда это уже проблема. So God hasn't got anything against our bodies. То есть Бог ничего не сказал против наших тел. Um, our bodies are good. Наши тела хороши. And God gave us these bodies. И Бог дал нам эти тела. But when the Bible talks about the desires of the flesh, но когда Библия говорит нам о похотях плоти, it's talking about the self. А она говорит about the big I self. Она говорит о, о, о нашей самости, о наших эгоистических желаниях. Okay. Um, it's about our fallen, self-centered human nature. Она говорит нам о падшей человеческой, самовлюбленной, эгоистической природе. And so these desires sometimes they can come out in a very sort of like um, um, it doesn't look so aggressive. И эти желания часто, когда э, мы распознаем их, они не выглядят как-то плохо или агрессивно. They can look respectable. Э, вполне уваж... можно уважительно посмотреть на эти желания. But they are still keeping us in bondage. Но они по-прежнему удерживают нас в плену. Let me just name a few. Я просто хочу назвать несколько. So because this is not only about our flesh, but it's about our minds as well. А так как это не только относится к нашей плоти, но это относится, к нашему разуму. For example, intellectual pride. Например, а, гордость, ну, как высокомерие такое, разумом, когда мы возносимся. I'm a bit better than you are. Я немного лучше, чем ты. When you reject known truth. Когда вы отвергаете известные истины. when you think that your race is a bit better than another one, когда вы считаете, что ваш народ, он немного лучше, чем другой народ. as F.F. Bruce justly comments. F.F. Bruce said the following. И кто? F.F. Bruce. Ф. Ф. Брюс сказал следующее. It can manifest itself in respectable forms as well as in this disreputable pursuits of first century paganism. So he says these they can manifest themselves in respectable ways and in very unrespectable ways. То есть, по сути, он говорит, что эти желания, эта гордость может проявлять себя так, что это будет выглядеть очень уважительно, но и очень крайне неуважительно. So then, before Jesus set us free, И до того, как Иисус освободил нас, we were subject to oppressive influences from both within and without. Мы подвергались влиянию, которое исходило как снаружи, так и изнутри. We Мы были рабами. Slaves in this world system. Рабами по отношению к системе мира. We were slaves to the desires of the flesh. И мы были рабами по отношению к собственным желаниям плоти. And above that all, we were slaves to the devil. И мы также были рабами по отношению к дьяволу. He was actively working through the world and through the flesh to influence us. Потому что это он работал через нашу плоть и через мир для того, чтобы влиять на нас. And that is why in verse 2 it says that we were sons of disobedience. И поэтому во втором стихе говорится, что мы были сынами противления, по-моему, да? Yes, we were rebels. То есть мы были бунтарями. We um, rebelled against the authority of a loving God. Мы бунтовали против власти любящего Бога. And we had fallen under the authority of Satan. И мы а, пали под власть сатаны. The third problem we have Третья проблема is that we were condemned. состоит в том, что мы были осуждены, прокляты. This is one more unpleasant truth about ourselves. Это еще одна неприятная истина о нас самих. We were by nature children of wrath. Мы по природе были чадами гнева. That sounds terrible. И это звучит ужасно. Does that mean that God is angry with me? Означает ли это, что Бог зол на меня? First, we must understand that God's wrath is not our type of wrath. А прежде всего, мы должны понять, что, на, э, что Божий гнев не похож на наш гнев. God doesn't lose it and just gets angry. Бог не просто выходит из себя и становится злым. But his wrath is directed towards evil. Но его гнев направлен на зло. And he will not compromise with it. И он не идет на компромисс с грехом со злом. He will not change. И он не изменится. That gives us security. И это дает нам безопасность. We know that he is just. Мы знаем, что он справедлив. We know that he loves us. Мы знаем, что он любит нас. But that he hates evil. Но мы знаем, что он ненавидит зло. Isn't that wonderful? Разве это не прекрасно? So the wrath of God isn't something terrible. То есть гнев Божий это не что-то ужасное. It is something wonderful. Это что-то прекрасное. And Paul isn't shy about putting wrath and love in the same sentence. И Павел не стесняется помещать любовь и а, Божий гнев вместе в одно предложение. Let's read it again, verse 3 and 4. Давайте еще раз прочитаем стихи 3 и 4. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. But because of his great love for us, um, God who is rich in mercy, но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. We were dead Мы были мертвы. We were slaves. Мы были рабами. We were condemned. Мы были эм, обречены. Isn't that too pessimistic? Разве это не звучит очень так пессимистично? Paul didn't say everything about humankind here in these few verses. Павел суммировал все о состоянии, не все о состоянии человечества. We он не суммировал все, он не сказал, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему. Он а, No. Он не сказал, что все, что мы делаем, это зло. But what he did say is that everything in our lives were tainted но то, что он сказал, по сути, это то, что все, что мы делали, оно было порабощено грехом. Our minds, наш разум, our bodies, наше тело, our hearts, наше сердце, our souls, наши души. It was a taint of sin in it. Все это было порабощено грехом. But God, Но Бог, verse 4, четвертый стих. Isn't that an amazing verse? Это удивительный стих. But God. Но Бог. because of his great love for us. Богатый милостью по своей великой любви. He changed us. Он изменил нас. Because of the great love with which he loved us. По своей великой любви, которой возлюбил нас. He had mercy on us. Богатый милостью. We were dead. Мы были мертвы. And dead man, dead men cannot rise up. И мертвый человек, он не может подняться but God made us alive with Christ. Но Бог оживотворил нас со Христом. We were slaves Мы были рабами. in a situation of dishonor and powerless. Мы были бессильны, мы а, не были достойны уважения, не почитали Бога. But God raised us up with Christ Но Бог воскресил нас, оживотворил нас со Христом and set us at His own right hand и а, посадил одесную себя in a position of honor and power А, в позиции почета и, и власти и so силы. God has taken action to reverse our condition of sin. То есть Бог предпринял определенные действия для того, чтобы изменить то состояние, в котором so мы находились. In one word we can say that God saved us. Одним словом можно сказать, что Бог спас нас. And salvation is not just forgiveness of sins. И спасение это не просто прощение грехов. It's a whole new life. Это абсолютно новая жизнь. It's a new creation. Это новое творение. We were dead. Мы были мертвы. Now we're alive. Сейчас мы живы. It's not just a new page in the old book. Это не просто новая страница в старой книге. It's a whole new book. Это новая книга. New life. Новая жизнь. And it's a miracle И это чудо, которое Бог сделал для нас. Isn't God powerful? Разве Бог не силен и прекрасен? We all know that the Bible says that we are in Christ. Мы все знаем, что Библия говорит нам, что мы во Христе. Just as Jesus was dead Как Иисус умер, when he paid for our sins, когда Он заплатил за наш we were грех, dead, мы были мертвы, мы умерли. but Jesus has risen. Но Иисус воскрес. The same way God has made us alive. Точно так же Бог оживотворил нас, raised us up, воскресил нас, and now we are with Jesus. и сейчас мы со Христом. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? And this is not just a piece of meaningless mysticism. И это не просто какой-то мистицизм, который не имеет значения. Мы были свидетелями этого в своей жизни. Christ has given new life to us. Христос дал нам новую жизнь. Who of you have a desire in your heart to, to be with God? Кто из вас хочет быть с Богом? That's a desire from God. Это желание от Бога. It's a sign that God has made you alive. Это значит, что Бог оживил вас. How many of you love God's people? А кто из вас любит Божий народ? That's a sign that God has made you alive. Это значит, что Бог оживил вас. Who of you have seen victory over certain issues in your lives? Кто из вас э, видел победу в своей жизни над какими-то грехами или проблемами? That's a sign that God has done a miracle for you in your life. Это знак того, что Бог сотворил чудо в вашей жизни. He has made us spiritually alive and alert. Он, он сделал нас живыми в духовном смысле. We were in captivity, мы были в заточении, but now we are enthroned with Jesus. но сейчас мы сидим одесную вместе с Ним, а, рядом с Его троном. Death, Смерть, life. жизнь, slaves, рабы, new life with Christ, новая жизнь со Христом. Isn't that amazing? Это удивительно, не правда ли? Salvation Спасение is a gift of God. это дар Божий. And God did it because he loved us. И Бог сделал это, потому что Он любит нас. Because he has great, great mercy on each one of us. Потому что по отношению к каждому из нас у него огромная милость. Давайте посмотрим на несколько коротких стихов, которые описывают Божью милость. Psalm 25, 6. Псалом 24, 6 стих. Remember, O Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. The Bible also says that God has tender mercies towards us. А Библия говорит нам, что Бог наполнил нежной милостью по отношению к нам. Psalm 145, 8 to 9. А Псалом 144, 8 стих. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив. The Lord is good to all, he has compassion on all he has made. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Psalm 103:13. Псалом а, 102, 13 стих. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». 118:1. И 117. Give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Yeah, another translation says, For his mercies endure forever. А, Yes. like in the Russian. Yes. Другой перевод в английском говорит о том, что его милость пребывает век, как в русском. Psalm 57:10. А Псалом 56, 10 стих. For great is your love reaching to the heavens, your faithfulness reaches to the skies. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. So God's mercy is great unto the heavens. То есть Его милость, она... Um, достигает небес. 69.13. 62, 13. I didn't give you that one. Sorry. Yes. 68, значит. Sorry, wrong one. okay. Извините, не тот. Okay. Psalm 103:11. Псалом 102, 11 стих. But from everlasting to 17. everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». It's from everlasting to, ever, to everlasting. От века и до века. God's mercy is amazing. Божья милость потрясающая. Можете ли вы сказать себе, что у Бога есть милость ко мне? He gave us life. Он дал нам жизнь. We are with Christ. Мы со Христом. And it's a gift from God. И это дар от Бога. We have been raised up with Christ. Мы воскресли со Христом. And the last verse for today. И последний стих на сегодня. Romans 12, verse 1. Римлянам 12 глава, 1 стих. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. So Paul is saying here, because of God's mercy towards us. То есть Павел говорит, что благодаря милости Божьей по отношению к нам we offer our bodies to God. мы предлагаем свои тела, представляем тела наши в жертву. That's an attitude of saying, God, what do you want for my life? То есть это отношение в сердце, которое говорит, Бог, что ты хочешь от моей жизни? God, I want to be, I want to listen to you. Бог, я хочу слушать Тебя. I want to serve you. Я хочу служить Тебе. I want to follow you. Я хочу идти за Тобой. I want to give my life to you. Я хочу отдать Тебе свою жизнь. That is what we do. Это то, что делаем мы. Because of God's mercy towards us. Благодаря Его милости по отношению Let's just к нам. Think about that for a moment. Давайте об этом подумаем какое-то время. If we are here and we think, well, um, I really want to be happy in this life. Если мы здесь и мы думаем, ну, я просто хочу быть счастливой в этой жизни. That's not bad. That's a, it's a good desire. Это неплохо, это нормальное, хорошее желание. But if we think we can do certain things without Christ in order to, to attain that, но если мы думаем, что мы можем сделать какие-то вещи своими силами без Христа, чтобы достичь этого, then we miss it. тогда мы упустили This is like самое a paradox главное. In the Bible. Это такой парадокс в Библии. The Bible says, Библия говорит, when we die когда мы умираем to self, для себя, we live to God, мы живем для Бога. That's real life. Вот это истинная жизнь. Death Смерть to self по отношению к себе life. приносит жизнь. When we say no to ourselves, когда мы говорим нет себе, yes to God, да Богу, that's real freedom. Вот это истинная свобода. That is life in abundance. Вот это жизнь в избытке. God made us for himself. Бог сотворил нас для себя. And we will only be satisfied truly when we live like that. И мы будем получать истинное удовлетворение только тогда, когда мы живем так. When we say, God, I give myself over to you. Когда мы будем говорить, Бог, я отдаю себя тебе. I trust my life with you. Я доверяю свою жизнь тебе. Because I know you have the best plan for my life. Потому что я знаю, у тебя лучшие планы для меня. And that means that I will have to die to myself. И это означает, что должен умереть для себя. And follow Jesus. И идти за Христом. Jesus says, if you want to be my disciple, Иисус говорит, если хотите быть моим учеником, take up your cross and follow me. Возьмите свой крест и следуйте за мной. The cross is an instrument of death. Крест — это инструмент для смерти. This is, this is so important. Это так важно. When we think we need Jesus plus something else, Когда мы думаем, нам нужен Иисус и еще кое-что, then we're missing it. тогда мы не понимаем главного. Jesus is precious. Иисус драгоценен. He's the reason to live. Он причина для жизни. He's the one who had mercy on us. Он тот, который смилостивился по отношению He's the one к нам. Who gives us life. Он тот, который дает нам жизнь. And we are with him. И мы обязаны Ему. If you are a child of God, Если вы дитя if there Божье, was a time in your life when you repented of your sins, если было то время, когда вы покаялись в своих грехах, and you said, God, I'm so sorry about и it. вы сказали, Бог, мне так жаль, I really want to follow you. я хочу идти за I Тобой, believe in Jesus. я верю в Иисуса, Then God made you alive with Christ. Тогда Бог ожитарил вас со Христом. Then you are not the old person who did those things. Тогда вы уже не тот человек, который все это делал. You are not the old person who were under the influence of those things. Вы не прежний человек, который был под влиянием всего You have new life. У вас есть новая you жизнь. Have victory. У вас есть победа. You are a child of God. Вы дитя Божье. And sin doesn't have authority over you anymore. И грех больше не обладает вами. God has done that miracle for you. Бог осуществил это чудо для and вас. We can believe that today. И мы можем верить в это сегодня. And we can live in that truth today. И мы можем жить в этой истине. Does that mean that we will never sin again? Означает ли это, что мы никогда не будем of course грешить? Not. Конечно, нет. Yes, we miss it sometimes. Да, иногда мы ошибаемся. When we choose other things and not Jesus. Когда мы выбираем что-то другое, а не Иисуса. When when there is temptation in our lives. Когда приходит искушение в нашу жизнь. And a little voice tells you you really need this. И маленький голосок говорит тебе, тебе именно это нужно. This will make you feel so good. От этого ты себя так хорошо будешь чувствовать. And we believe the lie. И мы верим в эту ложь. We do it. И мы делаем это. Feels good for a for a while. И да, мы чувствуем себя хорошо какое-то время. But in the end it brings guilt. Но в результате это приносит нам чувство вины. And it hinders our relationship with God. И это портит наши отношения с Богом. God wants us to look at Jesus. Бог хочет, чтобы мы смотрели на Иисуса. Say, Jesus, you're the reason I'm alive. Он хочет, чтобы мы говорили, Иисус, ты причина, благодаря которой я живу. There's no one else like Jesus. Нет никого другого, как Иисус. Can I ask us to stand up and pray together? Давайте мы встанем и помолимся вместе. Let's just thank God for His mercy today. Давайте будем благодарить Бога за Его милость сегодня. Father, we thank you that when we were dead, you made us alive with Christ. Отец, мы благодарим Тебя за то, что когда мы были мертвы, Ты оживил нас со Христом. Thank you that that is something that only God can do. Спасибо, что такое может сделать только Бог. Because of your great love and mercy towards us. Благодаря твоей великой любви и милости по отношению к нам. Lord, we want to thank you today for salvation. Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за спасение сегодня. Thank you that you have changed our whole lives. Спасибо, что Ты изменил всю нашу жизнь. That you have freed us что from the curse of sin and death. от проклятия смерти и греха. You have freed us from the influence of this world. Ты освободил нас от влияния этого мира. That now we can be different. Что сейчас мы можем быть другими. That as God's people, что как Божий народ we can live differently. мы можем жить по-другому. We can have different values. Мы можем иметь другие ценности. We can have a different culture. Мы можем иметь другую культуру. That is pleasing to you. Которая угодна тебе. That gives life. Которая дает жизнь. Gives freedom. Дает свободу. Father, I pray that we as a church will be different from this culture we are living in. отличались от той культуры, в которой мы живем. Lord, may people see your love in us. Господь, пусть люди будут видеть Твою любовь в нас. May they see that we live differently. Пусть они увидят, что мы живем по-другому, Uh, we are children of the King, что мы дети царя, that we are seated with Christ, что мы сидим одесную Бога, that we have a new position in this life. что у нас новая позиция в этой жизни. Lord, we want to thank you for the miracle of being alive. Господь, благодарим Тебя за то чудо жизни. Alive to you. Мы ожили для Тебя. That we can have a relationship with you. Мы можем иметь отношения с Тобой. That our sins can be forgiven. И наши грехи прощены. Lord, we thank you for your mercy. Спасибо за Твою милость. Thank you for your amazing love towards Спасибо us. за Твою прекрасную любовь по отношению к нам. Thank you for that, Father. Спасибо за это, Отец. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. If you are here and you listen to this message Если вы здесь и слушаете это послание, and you know that in your heart that I'm not alive to God, и вы знаете в своем сердце, что вы не ожили для Бога, I still don't have a relationship with вы God. думаете, у меня нет отношений с Богом, I don't know Him. я не знаю Его. I know there is something wrong, Я знаю, что что-то не так, but I don't know God yet, но я еще не знаю Бога, then I want to invite you то я хотел бы пригласить вас. to open your heart to Him now. Откройте свое сердце сейчас для Него. In a couple of weeks, it's going to be Easter, Через две недели примерно будет Пасха, when we're going to celebrate the death and the resurrection of и мы Jesus. будем праздновать смерть и воскресение Иисуса Христа. He did that for you. Он сделал это для тебя. He died on the cross. Он умер на кресте. He took our sins upon himself. Он взял грехи на себя. So that we can be free. Для того, чтобы мы были свободны. He died for you and me. Он умер за тебя и за меня. But God raised him up. Но Бог воскресил его. And he is alive today. И сегодня он жив. And he is able to save you. И сегодня он силен спасти тебя. He loved us so much. Он возлюбил нас так сильно, that he was willing to die for us. что Он возжелал умереть за нас. He showed his mercy towards us. Он показал свою милость к нам, because he loves us. потому что Он любит нас. So just receive Jesus into your heart now. Поэтому просто прими Иисуса в свое сердце сейчас. What he has done for you on the cross. То, что Он сделал для тебя на кресте.